Але й робота це теж святість, як і любов. Добре, що ти такий правдивий і щирий. Він вийшов однеї на початку дев'ятої. Ірина того ж дня виписалася з санаторію. Кілька разів заходила до кімнати і її охоплювала така туга, що вона починала плакати. Все тут нагадувало Сергія, минулу ніч, все дихало ним, і в неї заходилося серце. Їй чомусь здалося, що вона вже ніколи не побачить його. Передчуття втрати просто катувало її. Ось тут він сидів. Ось цієї кнопки торкалися його пальці. Що це таке? Виклик сестри. Натиснути, нехай прибіжить. Так він жартував. Сергіїв голос зачаївся в кутку біля вікна, але він не відгукувався на її поклик. В їдальні до неї говорив сусід по столу, старий сивий професор, історик. А вона чула Сергіїв голос і відповідала невладно. Ви часом не захворіли? В кінці обіду занепокоївся професор. У фізкультурному залі, в бюветі, в басейні до неї загравали старі досвідчені зальотники, але вона ігнорувала їх. Тут крутили легку любов, і на цю любов своїх з своїми. Медичний персонал дивився крізь пальці. Завідувач відділення навіть казав корисно для здоров'я. А вона весь час думала про нього. Вона тут, у палаті, з кондиційованим повітрям, м'якими килимами і дзеркалами, а він там, на морозі, на снігу. Він видавався їй майже Амунсеном або Крістлі. Василеві Васильовичу сказала, що їй не сподобалася палата і що вона посварилася з лікарем і поїхала на тиждень до двоюрідної сестри в Ленінград. Сергій знову приїхав 8 березня. Подарував їй вербові котики. Вони розбрунькувалися у нього в склянці. Котики були дуже красиві, довгі, пухнасті з жовтим пушком на кінцях. Такі милі й м'які. Боже мій, як це приємно, коли тобі дарують квіти. Нехай такі найпростіші. Сергій та Ірина майже цілий день блукали на Трухановому острові, зайшли далеко, аж за Матвіївську затоку. Над затокою стояли старі верби, вони захищали їх від вітру і чужих поглядів. Ірина цілувалася спрагло і тривожно дивилася Сергієві в очі. Їй чомусь здалося, що він її розлюбив, і вона шукала відповіді у його сірих, трохи сповитих якоюсь думою очах. Розтібала верхні гудзики його старого демісезонного пальта, гріла на грудях руки, питала. Ти думав про мене кожного дня? Кожного. А чого так довго не приїздив? Не міг. У мене там зараз все горить. А любов може вичахти? Неправда, заперечив він. Спрага води часом краща за саму воду. Щось я не бачу спраги звичайно, переспати з чужою жінкою вперше. Його просто бентежили і лякали оці її переходи від закоханого, майже безтямного белькотіння до тверезого, аж нещадного розмислу і таких самих тверезих підозр. Та ще й не можна було виказати ні досади, ні осуду. Вона все вловлювала з одного слова, з позирку, вижену брови. Я втомила тебе своєю любов'ю.